Ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng... Kalokohan! Nawala yung ano, yung karton. Yung karton nawala. Pinark ko dun tapos nawala. Nawala. Masyado akong nir... Nandun yung box natin eh. Paano Parang bata ka ba? Hindi ka Bakit? sa akin. Malolocate ko yon. Sige nga. Nasa timog ko. Oh. oh, pupunta na sa circle. Ako, nabunggo pa isang boy scout. <laughs> Sige nga, ano mo? nga. Hmm. Ayan na, papasok na sa gate. Ah, maano yan? Hmm. Hindi nga. Bumabalik talaga yung mga... Karito ko, parang tanga. Hindi pa hindi ko. Wala nang gas yan. Ginagasan din ba to? Oo, yung nagtulak. <laughs> okay na, game! Sabi ni Joaquin. Rivera. Ah, ano? Ah, si Joaquin! Oo, oh, si Joaquin, oh. Ano ang pinakamaangas na alamat? Ayan, oh. Ano ang pinakamaangas na alamat? Yan. Hmm. Ano ba ang alamat ng pinakamaangas na alamat? Wala nang higit pa sa alamat ng nunal. Alam ba't nang gusto kong mapakinggan yan? Kasi malaki ni Malge. Eh. Sige nga. <laughs> Alamat ng nunan. Noong unang panahon, Yan. may isang prinsipe na ayaw kumain ng gulay. <laughs> Tapos, Tapos, sabi ng nanay niya, pag hindi ka kumain, gagawin kitang prutas na maraming paminta sa loob. <laughs> Putas na... oh, tapos? Natamis ka! Ayan. Pero, ang dami mong itim na buto. May hinda siya, tapos pag alis nung nanay, pagbalik, andun na yung pampapaya na sa loob. Nasa mesa, nakapatong, umiiyak. <laughs> yung anak niya, Nagipapaya. <laughs> nagipapaya. Mm, Kasi- Hinahanap niya, anak! Oo. Oh. Ah, kinarate niya. Oh. Pagbukas niya, labas yung mga itim. Oo. Kumalat na ngayon. No? Oo. Yung mga sundalo, yung mga yung mga nagsisilbi sa kanya, tumingin sa ganun, biglang yung biglang kumalat yung mga itim na buto, dumigdito. Isa na sa iyo eh. <laughs> Ito pala yun. Yan yan. Yun yung pinakaamaangas na alamat? Yan ang pinakamaangas na alamat. Kasi yan yung tinanong niya eh. Oh, yun yung pinakamaangas. yung pinakamaangas na alam. Angas. Ah. <laughs> Ha? Angas. Ah. Tsaka alamat ng gagamba. Sorry mapakinggan yan. Kasi medyo saktong angas lang yun namin. Ano. Gagamba. Yan, sige nga. Eh, dati may boksingero. Oo. Oh. Mahina sa sumuntok. sabi, <laughs> sabi ng coach niya, wala pang nana, papanalunan na game, ha? Ah. Ilan <laughs> na yung, ano yung record? Hinahina ng mga kamay mo. Ano yung record niya? 36 fight, no win, all losses. All losses. Ano yung isa? No draw. No draw. Oh. Parang all loss. Tapos yung huling fight niya, he died. He died. <laughs> Oo. Hintay niya lang. Anong... Tapos, bago siya naging ganun, oh. sabi ng coach niya, ang dami mo ng laban, nagagastusan na ako sa'yo. Mm. Lahat ng pagdalang ko sa'yo, kahit piyesta, nabubugbog ka. Piyesta lang, nabugbog siya. piyesta lang, nabugbog pa. Oo. Sinusun pa kita. Dumami sana yung kamay mo. <laughs> oh. Para makapili ako ng kamay, ng kamay kung ano yung malakas Oo. Oh. Kaya bukasan, pagising niya, Punta siya sa gym, nakakita siya ng bata, naglalaro ng gagamba sa testing. Sino ka? Wala, <laughs> nakakita na kahit na ganito ko, oh. Oo. Ano mga ganun-ganun sa, <laughs> sa ko. Ang daming kamay. Sabi nung Ang Kinaputan mo. ah, doon. Ikaw ba to? <laughs> Ikaw ba to? nalaman niya? Paano niya nalaman niya estudyante niya yun? Kasi nga, sinumpa niya, di ba? Ang dami kamay. Oo. Dami pang mata. Oo, oh, kaya ang liit. Walang lalaban dun. <laughs> Next question. Sabi ni Angeline Bantayan Del Rio. Bakit sumisingaw ang lupa pagkatapos umulan? Sumisingaw ang lupa. Doon mo sumisingaw ba yung lupa? Hindi. Yung alimuong, Hindi sabi sa- na. Alimuong. Ang mundo, buhay yan eh ang mundo buhay. Mm. Pag ikaw busog ka, anong ginagawa mo pag busog na busog ka? Papay nga. Dumidigay ka. Ah, dumidigay. Kaya baho, di ba? Oo. Digay <laughs> ng mundo yun. Ah, bigay ng mundo. Kasi kumakain siya dahil sa ano. Alam mo yung kulog? Hindi mo kulog yun eh. Yun yung tulog. yun yun. <laughs> yun yun. Yun yun. Ibig sabihin... Brrr, sabay aamoy. Oo. Nakakahilo nga eh. Ulan. Cycle yan, cycle yan. So, yan. Ulan, araw. Oo. Araw, naiinitan yung dagat, mag-evaporate yung tubig. Tubig. Pagdating sa taas, pag mabigat na siya, mm. bababa. Mm. Tapos, mababasa yung lupa. Pag nabasa yung lupa, iinom nang iinom yung tubig. mundo. Oh, mundo. <laughs> pag nabusog, didigay. Yun pala yun. Parang kabag yan eh. Oo. Tsaka... Kaya lang, ang mundo, walang bibig, walang baba. Kaya isa lang amoy niyan. Parang manok. ihi, tsaka ano. Isa lang? Isa lang labasan. Isa, Ganun din ang mundo. Ah, ganun. Kaya sabi nila pag naglalakad dyan, ah, kanina mo, ah, ulan lang eh. Alimuong, alimuong. Ang tawag doon, dighay. Dighay? Scientific name ng digay, alimuong. <laughs> Uy, nasabi mo yung digay. Pag, bakit ganun pag kumakain ka ng longganisa kay Jobert, nang umaga, kinagabi yan, longganisa pa rin yung digay mo. Ito ba yun? Oo. Bawang lang ang ganun. Kasi Bawang. nga, ang daing bawang. Pag yung longganisa, maraming bawang. Ang digay mo, longganisa. Baka naman yun lang na inuulam mo araw-araw. Totoo kaya yun? Tanong, O, kumain tanong ka pa ng buong araw ice cream, ang digay mo amoy ice cream. Ganun ba yun? Oo. Yung tao amoy dinungganisa ang digay, wala nang kinain niyo kundi lingganisa. Yung tatay ko, eh yung lolo ko, oh. amoy lupa. Kumakain siya ng lupa. Uy, eto na, katanungan puso na kay Gilbert. Sabi ni Prince Gerald Castulo, oh. paano nagsisimula ang relasyon? <laughs> paano to nagsisimula yung relasyon? Hmm, yun. Ano? Ah, Umpisa ang relasyon parang ano, na panliligaw. Hindi, explain mo rin siya katulad nung ano, yung sa digay, yung sun mo oh, ah, na ganyan. Nag-umpisa ang relasyon sa oh. pagtitinginan. Pagtitinganan. Titigan. Titigan. Oh, my God. Tapos, <laughs> parang... Pagpapakilala. Yan. Pagpapaandar. Oo. Oh. Pag, pag nakita mo, pakilala ka, magpapaandar ka niyan. Oo, oh, Hi. naniligaw, <laughs> naniligaw kayo, eh, no? Hello, so, Michael Jackson. Gumagaribi ka niyan, eh. Oo. Oh, oh. Tapos? Diligaw mo na yan. Ligaw. Date. Mga tatlong date. Kailangan napasagot mo na yan. Magastos ngayon. Hindi, sa mga babae, kasi maraming tatanong din ito. Kailan nila sasagutin ng lalaki? Agad, agad. Ah, agad, agad. Wag pag gusto mo na, huwag mo nang pahirapan. Hindi na totoo yun noon. Oo, Kasi tama. makikilala mo ang lalaki ngayon pag sinagot mo. Pag hindi mo sinagot ang lalaki ngayon, magpapa-under lang yan kunyari na mabait. Mm Sagutin mo ngayon para makilala mo na agad. Yeah. Diba? Tama, tama. Totoo? Totoo, totoo. Ligawan kita mamaya. Yan. Yeah. <laughs> At Kuya Jafar... Joke lang, siyempre! Maybe, joke lang. Patay ka. Ah, na tayo sa ating Great Britney Spears. Pabati <laughs> po sa Laing Family at Custodio Family. Lagi po kami nanonood. Salamat po, Idol. John Henry Custodio Laing. John Henry. Kuya Jabbar, pabati naman po sa Del Rosario family, Igot family at Salazar family from Taguig City. Angelo Del Rosario. Hmm. Kuya Jabbar, pabati naman po pamilyang Buntot at pamilyang Flora sa Pangasinan at sa Bacolod at Iloilo. Philal, Philomena Flora. Ayan, mga matagandang oh, pangalan niya. Philomena? Philomena! Philomena, we! Anong nickname niya, Philomena? Philly pili. <laughs> pili ko. Jomar, para sila makapag pili sa atin, makapag-question sa atin. I-like ang Facebook page ng Cinemo. Ayan, panda. Tapos makakita nila ang isang post doon na katulad nito. At sa post na yon, i-comment nila ang kanilang mga tanungan at sasagutin namin katulad ng ginagawa namin dito. At syempre, pwede nyo rin panoorin ang aming full episode sa YouTube channel lang Sinimo. Tandaan ninyo, lahat ng tanong ninyo kayang-kaya kong sagutin yan dahil... Sagot ka ni Kuya Joe! Bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.